rekao je uzvišeni. O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreja i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čini. Allah, Allah, Allah, Allah أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب الجنة الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن Draga braća, prvi pokazatelj početka kraja američkog i svih ostalih drugih neprijatelja Islama je to što su oni zapravo nasjeli i ušli u rat sa onima sa kojima nemaju izgleda na pobjedu.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 شك اسمك شيء التالي da je jedan od naših intelektualaca, možemo ovdje malo slobodni reći, intelektukaca, jednom prilikom komentarišući odnos onih koji su se čvrsto prihvatili Allahove knjige i sunneta, rekao da su oni zapravo opisujući te, da su oni nesposobni da prihvate, prihvate savramene tokove života.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 Draga braćo, ako malo pažljivije posmatramo medije danas, nakon Bagdada vidjet ćemo da se proteže i prožima jedan veliki pokušaj i ulaže se veliki napor da se ponovo Allahovim i našim neprijateljima vrati ugled i vrati dostojanstvo i vrati onaj ponos koji su nekad imali i ono mjesto koje su uživali u svijetu prije svih ovih događaja. Što ga, braćo, danas ćemo pokušati da ukažemo na suprotno, da ukažemo na znakove slabosti i skore uz Allahovu pomoć propasti svih Allahovih neprijatelja, a na njihovom čelu Amerike i Izraela. usto ćemo pokušati ukazati na prve zrake i na prvo razviđivanje islamske zore koja uskoro dolazi uz Allahu pomoć. Prije toga moramo imati na umu nekoliko stvari. Prije toga par napomena da bismo razumjeli ono o čemu ćemo govoriti, da bismo razumjeli te tačke slabosti i te pojave koju koje upućuju na slabost naših neprijatelja. Prva napomena je da se u prošlosti kroz istoriju ratovi dobijali, da su se u prošlosti ratovi uglavnom dobijali na bojnom polju oružjem. Onaj ko pobjedi na bojnom polju i čije oružje bude jače, on uglavnom bude pobjednik i na svim ostalim i na svim ostalim mejdanima i na svim ostalim područjima života. Međutim, danas, kad se sva ta područja života ispreplela i čvrće su povezana, danas stvar nije takva. Danas vojna pobjeda ne znači apsolutno i pobjeda. Danas pobjeda u jednoj bitci ne znači i da je kompletan rat dobijen, jer rat se sastoji od niža tih bitki i bojeva. Osim toga, osim toga, današnji ratovi su prošireni i na druge frontove na frontove medija, nauke, ideologije i tako dalje. Dakle, da bi shvatili i donijeli zaključak da je neko pobjednik, on mora, taj neko mora pobjediti na svim ovim frontovima. I vojno, i medijski, i ideološki, i idejno, i na svaki drugi način. Pogledat ćemo čak i kroz istoriju, a pogotovo kad se radi o istoriji Bagdada, da kad su Tatari ušli u Bagdad i srušili ga do temelja, da je to bio veliki vojni uspjeh za njih. Međutim, i pored toga, za vrlo kratko vrijeme, tek za par godina, muslimani su iz tako opakog poraza, uspjeli da se dignu i da nanesu i da pobjede Tatare, vojno da ih poraze i da im nanesu velike gubitke u poznatoj bitci Ainul Džalut. Druga napomena, druga napomena je da u ovom poniženju koje preživljava današnji umet smo učestvovali svi. Od vladara, od vojnika, političara, naučnika, dajija, učenjaka islamskih i tako dalje. Svi su učestvovali i dali svoj doprinos, da tako kažemo, ovakvom, ovakvoj nezavidnoj situaciji u kojoj je umet dospio. Stoga, stoga, nemoj ni na kog bit ljut, sjeti se svog džahilijeta i znaj da prije nego što si se pokajao i počeo padati Allahu na seždu, da si svojim griješenjem i nepokornošću doprinio ovo, ovome što danas gledaš svojim očima. S jedne strane. S druge strane, moramo znati da odgovornost svakako svih nije ista. Da odgovornost vladara u islamskom svijetu nije ista koji odgovornost onih koji nemaju vlasti. Odgovornost učenjaka nije ista kao i odgovornost onih koji ne znaju. Međutim, svi ipak imaju svog udjela u tome. Kaže Allah poslanik sallahu alaihi ve sellem Kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi. Svi ste vi pastiri i svako je od vas odgovora za svoje stado. Dakle, prema nivou svog znanja, svojih posobnosti i svojih, i svojih odgovornosti. Ovo nas dovodi pred jednu drugu činjenicu da kad shvatimo da smo svi doprinijeli ovom stanju, da moramo istog trenutka shvatiti da smo svi istovremeno i dužni da radimo na popravljanju i mijenjanju ovog, ovog stanja. Treća napomena. Ovo poniženje koje je zahvatilo ovaj ummet nije došlo od jučer, ni od prekuće, niti od prošle ili pretprošle godine ovo je plod događanja i islamskog odnosa prema Allah, odnosa muslimana prima, prema Allahu subhanahu wa ta'ala i šarijatu dugi niz godina. Dakle, čitava, čitave decenije se događaju stvari da bi na kraju konačni plod i ishod bio ovo što danas, što danas vidimo. Ako to imamo na umu, onda moramo znati da i promjenu te situacije treba pripremati dugo i ozbiljno već od sada već od sada i davati sve na mijenjanju našeg stanja ličnog naših porodica i našeg komšiluka i tako dalje jer kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim Allah subhanahu wa ta'ala neće promijeniti ono što je zadešilo jedan narod sve dok on ne promijeni sebe sve dok on ne promijeni sebe s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala isto tako kaže da neće promijeniti nijamet blagodat koju je dao ljudima, vjernicima dok oni ne promijene svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala četvrta napomena je da moramo shvatiti, a to su shvatili i naši neprijatelji, i oni sami su shvatili, da njihov kraj i krah, da njihovo uništenje ne može biti niskake druge strane i nijedkle drugo ne može doći osim od muslimana i islama. Oni sami to priznaju i već odavno na to upozoravaju i kažu da jedino jedino ih mogu upropastiti muslimanske ruke. To moramo što prije shvatiti i prihvatiti tu činjenicu, jer ono odlaži na čemu su oni može propasti samo onda kad mu se suprostavi istina. A istina je Allahova vjera, Islam. Njih, protiv njihovih laži i zabluda mogu pobjediti samo oni koji su na istini, a na istini su iskreni, iskreni muslimani. Zapravo, kroz čitavu istoriju muslimani su pokazali kao što je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao da će sačuvati ovu vjeru i da će uvijek biti oni koji će biti na istini muslimani su kroz čitavu ovu istoriju pokazali da bez obzira na nedaće opet imaju snage da podignu glavu i da povrate ponos i snagu. U ovom trenutku mi moramo govoriti o ovim stvarima, jer to zahtjeva opšta situacija, kao što smo ukazali na širenje i pokušaj informacija i pokušaj ponovne vraćanja ponovo ponosa i one stare slike Amerike, To zbog toga i zbog toga što u našim vlastitim redovima primjećujemo jedno negativno stanje. Prije svega malodušnost i pomirenje sa porazom. Bez nade, bez nade u uspjeh i pobjedu. Zapravo, mi moramo shvatiti da je ovim posljednjim događajima pred muslimanima zapravo otvorena jedna nova velika šansa. Nova velika šansa. I o, ta nova velika šansa je zapravo veliko iskušenje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad nam daje blagodati i daje nam šanse i mogućnosti, to su iskušenja za nas. Hoćemo li ih iskoristiti ili nećemo. I to je iskušenje veliko koliko su velika iskušenja kad padaju bombe po glavama. zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون svako živo biće svaka duša će okusiti smrt a mi vas stavljamo na belaje sa hajrom sa dobrom i zlom znači i dobro i zlo je belaj fitneten da bi vas iskušali radi fitne i ove mogućnosti koje su sad pred muslimanima su takođe fitna radi fitne vo ilejna turđaun i vi ćete se nama vratiti dakle mora postojati ta odlučnost i mora postojati ta čvrsta vjera da će Allahova pomoć i pobjeda doći mora postojati čvrsta vjera da ima puta i načina da se pobjedi. Da taj put moramo ozbiljno početi tražiti. Draga braćo, prvi pokazatelj početka kraja američkog i svih ostalih drugih neprijatelja islama je to što su oni zapravo nasjeli i ušli u rat sa onima sa kojima nemaju izgleda na pobjedu. Ušli su u rat u kojem im je zagarantovan poraz. Jer Allah subhanahu wa ta'ala vjernike nikad nije ostavio da budu poraženi. Volen jeđa'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sebila. Allah subhanahu wa ta'ala nikada kafirima neće dati moć nad vjernicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah. Wallahu ma'a sabirin. A koliko je mali skupina koje su pobjedile velike skupine uz Allahovu dozvolu. A Allah je sa strpljivima. A Allah je uz one koji su strpljivi, koji sabure. Koji to kažu? Čije su ovo riječi? قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله Ovo su riječi onih koji kažu, to su rekli oni koji su sigurni u susret sa Allahu subhanahu wa ta'ala. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة Oni koji su sigurni u susret sa Allahom, oni kažu koliko je mali skupina pobjedilo velike skupine. Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam u hadisu koji prenosi Ibn Abbas Hajru sahabati arba'atun wa hajru saraja arba'u mije wa hajru ljujusi arba'atu alaf wa lan yuglaba ithna ašara alfan min qille naj bolji ashabi su četvorica a najbolji odredi ili najbolje vojne i pohodi su od četiri štotine. Najbolje vojske su od četiri hiljade. A neće dvanest hiljada biti poraženo zbog malobrojnosti. A neće dvanest hiljada biti poraženo zbog malobrojnosti. Dakle, potrebno je žrtvovanje potrebno je zalaganje potrebna je žrtva i metaka i života svaki umet koji je krenuo putem žrtvovanja i zalaganja i truda i rada uspio je, makar bio i na dalaletu a svaki umet koji je odustuo od ozbiljnog zalaganja truda i rada i žrtvovanja propao je čak i komunizam, dok su komunisti čvrsto u njeg vjerovali i za njeg ginuli, je uspijevao. Onda kad su prestali u njeg vjerovat, onda je i izgubio. A da ne govorimo o istini, o Allahovoj, o Allahovoj vjeri. Svako ostavljanje ulaganja napora i truda donosi poraz i poniženje. Kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem u hadisu koji prenosi Ibn Umar, رضي الله عنه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم kada budete poslovali sa kamatom i kad se zgrabite za kravlje repove i budete zadovoljni sa zemljoradnjom, sa sjetvom i ostavite džihad na Allahu putu, Allah subhanahu wa ta'ala će na vas spustiti poniženje koje neće uzdići sve dok se ne vratite u Allahu vjeru. Kaže Ebu Bekr, Esidik radijallahu anhu, u ratovima protiv odmetnika, nakon smrti Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam, kad daje savjete Allahovoj isrukanoj sablji Halid ibn Validu kaže ihris ala al mauti tuhabu laka al haya ihris ala al mauti tuhabu laka al haya teži ka smrti biće ti poklonjen život teži ka smrti biće ti poklonjen ti poklonjen život. Draga braćo, upustili su se u rat sa onima koji bi trebali voljeti više smrt, kao što je rekao Halid ibn Walid svojim neprijateljima, da njegova vojska više voli smrt nego što oni vole vino i žene. Kad muslimani dođu na ovaj stepen, onda je neprijatelj poražen i muslimani idu polako, približavaju se ovoj tačci. Približavaju se ovoj tačci. Zašto? Kad pogledamo u prošlosti, ideološki rat, američki ideološki rat, židovski ideološki rat, ispiranje islamskih mozgova je bilo ubitačno. Da je u takvoj atmosferi nisu mogle ništa kazati. Bili su sprečavani kako od zvaničnih institucija i vladara i vlasti, tako i od svojih rođaka i kopšija. Bili su osuđivani. Svako njihovo upozorenje na opasnost koja dolazi od kafira, na princip el wala wal bara, da se ne smiju kafir uzimati za, nepri, za prijatelje, kad su osuđivali svako šurovanje i prijateljevanje sa njima, bili su osuđeni. To njihovo ponašanje bilo je okarakterisano kao uskogrudnost, kao neznanje, kao nemogućnost da se prilagode savremenim tokovima života. Niko im u tome nije vjerovao. Svako upozorenje na opasnost američku smatralo se, smatralo se terorizmom. Međutim, danas, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, taka atmosfera polako nestaje iz naših sredina. Čak smo čitali da je jedan od naših intelektualaca, možemo ovdje malo slobodni reći, intelektukaca, jednom prilikom komentarišući odnos onih koji su se čvrsto prihvatili Allahove knjige i sunneta, rekao da su oni zapravo opisujući te, da su oni nesposobni da prihvate, prihvate savarmene tokove života. Kažu, oni su anticivilizacijski. Jesmo, anticivilizacijski smo, ako misliš da je ono što dolazi od ćafira civilizacija. Mi smo anti. Mi smo anti. Međutim, moramo znati da je islam civilizacija, a sve drugo, sve drugo varvariza. Samo u uskom krugu ljudi Kur'an i Sunnet su bili prihvaćeni. Opšta situacija je bila bila žalosna niko nije mogao pomisliti da će ikad ti takvi muslimani koji su tako zaljubljeni u čafire i tako ih slije poslijede u svemu čak se u arapskom svijetu moglo na reklamama vidjeti da piše da je američka abuka, jabuka najbolja jabuka do te mjere i onda je Allah subhanahu wa ta'ala želeći ovom umetu hajr dao dao velike požare i nedaće će dao velike stresove ne bi li se taj umet iz straha od tih požara pokrenuo i pokušao spasiti sebe i spasiti čitavo čovječanstvo jer mu je to obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala Rusija je ušla u Afganistan i načinila zlodjela koja su van dometa mašte onih koji naj koji su najmaštovitiji. Allah je dao da iz tog pepela nikne ono što fali ovom umetu, što je falilo u tom trenutku. Da izraste džihad. Ono što je nestalo bilo iz riječnika muslimana, iz knjiga i bilo ostalo samo još spominjalo se u stihovima kao kulturno nasljeđe. Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga dao mnoge druge musibete i događaje. Dao je da se ponovo rasplamša otpor palestinaca, dao je prvi zaljevski rat i dao je ovo danas što gledamo, da bi spala ko prenasa očiju muslimana i da bi konačno vidjeli pravo lice Zapada i Amerike i prepoznali svoje neprijatelje i prepoznali svoje neprijatelje. Da nije bilo tih zabluda i tako čvrstog povjerenja u čafire, muslimane nikad ovo ne bi ni doživjeli. A to čvrsto povjerenje nikad se i ničim ne bi moglo ukinuti, bez obzira koliko su daje i ulema ulagali napora da uvjere ljude u to, ne bi to uspjeli. Amerika je to sama učinila. Ulaskom u rat protiv onih sa kojima će rat sigurno izgubiti. Amerika je to sama učinila i time zakovala prvi ekser u svoj vlastiti kovčeg. Drugo, kad su pokazali svoje pravo krstaško ružno lice, oni su ispred sebe zatvorili istog trenutka vrata da dalje mogu ideološki djelovati na muslimane. I to je drugi, inša Allah, ekser, u sklapanju tog mrtvačkog kovčega za njih. Bez obzira koliko mi ulagali na tom putu napora, ne bi to odradili onako kako što oni sami, oni sami odradili. Najbolje se to vidi kroz to da Amerika medijski nije uspjela u borbi protiv Usame. Nije uspjela. Barem kad se tiče muslimana onih muslimana koji malo bolje bolje vide zašto? jel to on ima televizijske kuće satelitske programe jel to on ima radio i, i druge mreže, znači medijske medijske kuće s kojima raspolaže jel to on ima toliki uticaj na internet mrežu ne Ništa od toga nema. Sve to oni imaju. A opet nisu uspjeli. Zašto? Zato što ta osnova po kojoj on pripada ovom ummetu, osnova imana i islama, je jača od svih njihovih laži. Nisu uspjeli čak ni danas protiv Sadama. Iako ne podržavamo takva, takve priče i takve informacije koje se kruži, koje su počele kružiti. Čak i sadam takav kakav jest, kad je pružio otpor i kad su ga napali i počeli blatiti, počeo je uživati ugled kod muslimana. Čak su ga neki na kraju proglasili velikim muslimanom. Velikim muslimanom. I počeli mu dijeliti i pripisivati razne epitete. Naravno, naravno, ne stojimo iza toga, nego samo objašnjavamo kako su nemoćni, kako su nemoćni. Pred tom imanskom vezom. Muslimani sad bi htjeli i sadama u okrilje tog imana ne bi imali razloga da, da ga pomažu i stoje iza njega. Zašto? To je princip kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala uspostavio i kojeg niko drugi ne može raskinuti. Innamal mu'minuna ihva. Zaista su vjernici braća. Kaže Allahu poslanik sallahu alaihi wa sallam El muslimu ehul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, niti ga izdaje i bilo kome predaje. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ako bude u, i ispuni kakvu potrebu svog brata Allah će njegovu potrebu ispuniti ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من, كر, من كربات يوم القيامة ako kakvu neugodu otkloni i nezgodnu i nedaću otkloni od svog brata muslimana, Allah će od njega nedaću otkloniti na sudnjem danu. Ovaj princip islamskog bratstva polako, polako zaživljava i muslimani se polako približavaju toj potrebnoj, potrebnoj granici za međusobno podržavanje, podpomaganje i zajedničku borbu protiv zajedničkog neprijatelja. Kroz sve ovo se otkrilo koliku neovisnost i snagu imaju islamski učenjaci. Čak i u onim zemljama koje su najveći pomagači Amerike, kad se ulema oglasila sa svojim fetvama i upozorila na to da je pomaganje Amerike i Izraela kufr, onda smo vidjeli kako se to odrazilo odrazilo na narodne mase. 11. septembar je bio užasan i od njega je užasnije samo ono što je uslijedilo od događaja i za toga. Bio je potresan za samu Ameriku, ali isto tako i za islamski, i za islamski ummet. Pokretanje ogromne ratne mašinerije i tolike vojske i tehnike protiv šake ljudi protiv zemlje koja je iscrpljena decenijskim ratovima protiv zemlje koja je već dugo vremena u opsadi i pod blokadom je zapravo pokazatelj nemoći. Niko se nije oduševio takozvanoj američkoj pobjedi. Niko se nije oduševio. Nikome to ne predstavlja neku veliku, neku veliku pobjedu. Čak naprotiv, to je ukazalo na slabost i time su oni izgubili, izgubili ugled ne samo kod muslimana, nego čak i kod kafira. Čak i kod kafira. Isto tako i ovaj drugi rat je uslijedio nakon dugotrajnog, dakle, opsjedanja i nakon dugotrajnog rata i iznorivanja. Onda kad su zatražili od muslimana ustupak koji muslimani nisu mogli napraviti na račun svoje vjere, kad su muslimani sami vidjeli da su došli do crvene crte iza koje je kufr Allah je dao da se počnu vraćati Allahu i da počnu istikfar činiti i tražiti uputu od Allaha subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين دراجة براتشو ona slika koju smo o njima imali prije svega ovoga kad smo mislili da su moćni da skopaju onoga ko pomisli da im kako zlo nanese srušila se kokula od karata već smo napomenuli da je pokretanje tako obsežnih vojnih akcija protiv onih koji su i onako iscrpljeni i nemoćni pokazatelj njihove prave nemoći uz to pored svega toga, pored svega toga, još uvijek nisu uspjeli izvojevati, izvojevati potpunu pobjedu. Još uvijek vidimo iskre, žestoke iskre otpora koje se javljaju s vremena na vrijeme. Oni su uspjeli ovo što su uspjeli u islamskom svijetu služeći se izdajicama i onima koje su oni poslužili kao čizme, gazeći po trnju otpora, sve dok se te čizme nisu poderale, pa su ih odbacivali, a zamjenjivali ih drugima. Sve dok to trnje otpora nije postalo tako jako da nemaju više tih čizama. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao da će te izdajice, inša Allah, u najskorije vrijeme zamijeniti onima koji će se boriti za interese ovog ummeta, a protiv interesa kafirskih. Allah Želešanuhu je svim ovim događajima nesumnjivo želio dobro ovom ummetu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ma kan Allahu lijadara al mu'minina ala ma antum alejhi hatta jamiza al khabitha min at taj. Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi sve dok se ne razdvoji dobro od zla. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين i mi tako potanko objašnjavamo svoje ajete da bi put griješnika bio jasan, bio jasan i da nikakve u tome ne bude šumnje Zaista je Amerika uvučena u ovaj rat u kojem nema izgleda. Allah subhanahu wa ta'ala je uništio i moćnije prije njih. Uništio je Ad i Samud uništio je Fir'auna. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad se radi o Fir'aunu, nakon što ga je potopio fel jeumenu džike bi bedenike li tekune li men halfeke aje mi smo te danas mi ćemo te danas spasti tvoje tijelo da bude onima poslije tebe aje kažu da su kad su pronašli Firaunovo tijelo i kad su ga odnijeli u laboratorije da je svaki učenjak koji se pokušao primaknuti tom tijelu da bi pravio nekakvu analizu da je crko da je jednostavno umiru Allah subhanahu wa ta'ala je tio da njegovo tijelo ostane ajet. Njihova propast može doći na tri načina. Na tri načina. Da ih Allah subhanahu wa ta'ala uništi nakon što vjernici daju sve od sebe. Kao što je uništio i rastjero vojske koje se bile okupile oko Medine na Hendeku. Druga mogućnost da je Allah subhanahu wa ta'ala uništi vjerničkim rukama. A to je ono što smo spominjali na jednoj od prošlih hutbi. Da Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima snagu da svojim rukama unište svoje neprijatelje. I još jedna mogućnost da Allah subhanahu wa ta'ala učini da se između sebe posvađaju i onda da se između sebe uništavaju. Sve ove oblike smo vidjeli svojim očima. I vidjeli smo kako Allahova vojska kako Allahova voda nosi njihove kuće i njihova auta. Vidjeli smo i kako Allahova vojska, kako vjerničke ruke nanose patnju i bol čafirima. I vidjeli smo isto tako kako se između sebe svaki dan sve žešće, sve žešće svađaju kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ saznaće i sigurno će vidjeti zulumčari, oni koji su zulum učinili u kakvu nevolju i kak će se uvaliti i kakav će biti njihov, njihov kraj. Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće može pomoći vjernike. Ali Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi kada bi nas pomogao bez našeg truda, kako bi postigli velike dređe džennetske, gdje bi, ko bi od nas bio šehid i gdje bi bila naša žrtva. Kad bi Allah subhanahu wa ta'ala od sebe uništio naše neprijatelje, kako bi se mi pokajali, kako bi se zamislili nad sobom i kako bi se Allah subhanahu wa ta'ala vratili. Allah subhanahu wa ta'ala da je htio Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam prilikom hijri, mogo i ga na buraku prenijeti, iz Mekije u Medinu. Još lakše nego što je ga prenio na buraku iz Mekije do kuca, a onda od kuca do sedmog neba. Još lakše. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala time nam pokazuje da mi moramo dati svoj, svoj udio i svoj prilog. Muslimani imaju ogromne potencijale imana. Draga braćo, ne smijete gubiti ni jednog trenutka nadu i vjeru, čvrstu vjeru u pomoć koja dolazi. Sve, svi ovi milioni ispruženih ruku prema Allahu subhanahu wa ta'ala neće se zasigurno vratiti prazno. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dove uslišava. Izlazak islamske zore je blizu. Par informacija koje upućuju na to. Prvo, milion židova se seli iz Izraela. I to milion onih koji predstavljaju krem židovskog društva. U vojnom, naučnom, ekonomskom i svakom drugom smislu. To sigurno predstavlja siguran znak skore pobjede. Dalje, čak neki analitičari kažu da je opredeljenje Izraela, ponovno izbor Izraela, šarova na posrednjim izborima, da je to njihovo opredeljenje za propast. Zašto? Zato što on na prošlim izborima šta god je obećao nije ispunio. I na ovim je obećao da će zaustaviti palestinski otpor i ugasiti ga u roku od stotinu dana. Međutim, i dan danas pluta po židovskoj krvi. I treće, i s ovim ćemo inšala završiti današnju hudbu, je da je većina udruženja i organizacija u Americi bila protiv ovog rata u Iraku. Niko nije podržao ovaj rat u Iraku u Americi od udruženja i organizacija osim evanđelističke evanđelističke organizacije koja ovaj rat smatra svetim. Zato, draga braćo, potrebno je ovih dana posebno se vratiti Allah subhanahu wa ta'ala, ustrajati na saboru, činiti istikfar, teobu, činiti teobu Allah subhanahu wa ta'ala, vraćati se što više dobrih dijela, što više dobrih dijela i što više približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala. هذا ولإخواننا العرب كما تعلمون كلمة بعد الصلاة بإذن الله تعالى نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان وبصرهم بدينهم وثبتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم آمن المسلمين في أوطانهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وارفع اللهم علم الجهاد وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير أسألك اللهم أن تعجل بالنصر لإخواننا المجاهدين في فلسطين وأن تعين وتنصر إخواننا في الشيشان وأفغانستان وفي فلبين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم العن اليهود والنصارى ومن شايعهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك يا رب العالمين وعذبهم بأيدينا إنك سميع عجيب نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحصيهم عددا وأن تهلكهم بددا ولا تغادر منهم يا ربي أحدا اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم في كل مكان اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم عدوهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم اكفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم السلام